hemen apartamenduak eun eh, metro karatu egiten duela eta salgai dela bi milioi sei mila euro ogoita 6 mila euro metro karatua. Donc, Bixita gidatu humoristikoa egin dute astelen untan ehatxibaiko kideek, doine baina loitzuneko txer karrikako auzoan itxasotik behoita mar metrotara, tokiko bigarren etxe bizitzen bixita gidatua izan da. Nous voilà donc dans la rue Vauban. Comme vous pouvez le voir, cette rue est entièrement dédée à la résidence secondaire. Même pas un chat y vit. Mamu karrika bat, eh, hemen, eh, ez da komerziorik, ez da neorbizi, eh, hemen, bigarren egoitzen tatsa igaiten da, eguneko lauro goierat. Eh? Duendi baino lautzuneko bigarren etxe bizitzen eina, eguneko behoita lauetan da, hotz, semila eta bosteun bizitegi. Presaski, zer gaitik erri hortan ekintza horren eramatea erabakituten, galdegin diogu peio etxe behi entzart, duendi baneko ehatxe bai autetxiari. Bardoan, duendi baino lautzune hautatu dugu, ahazoin, principal batekin, etxe bizitzaren problema ikusten da, ipar euskal osoan hori bat. Deklinatzen da manera ezberdin berdin hainitzez Ipar Euskal Herrian. E, mundu rurale eratabian bagira, beste eh, arazo batzu ikusiko ditugu. Baina ikusten badugu toki bat, konsideratu behar balin badak toki bat simbolizatzen duena etxe bizitzaren arazo hori, doni bane da. Ikusten dugularik nolako presioak badiren ere, bigarren ba, badiren hemen, bigarren egoitzen tatsa Soin uh, eh, altua den, joaiten alginen ere getarirat goian doi bane, eta zinez uh, simbolo uh, azkarrena uh, desoreka horren eh, simbolo azkarrena. Eta horregatik nahi izan dugu hemendik hasi, baina nelu diren asteetan beste mobilizazio batzuk eginen dira, ez bakarrik Euskal Herria baik, eh? beste partaide horiek ere eian aldetik eginen dituzte behien deialdiak, beren mobilizazioak, uh, manifa, masiboa izaiteko azaroaren egoian. EH baik egoilia gestatusa proposatzen du, hotx erosi nahi den lekuan hainbat urte zalokatzea uh, lehenik erosi intzin, eta Britannien ere zen, ez da gauzatu? Bai, saiatu dira, kortxikatik saiatu dira, hainbat aldiz, beti erraiten diete antikonstituzionala dela eta beraz ezinezkoa dela. Baina, eh, nien hau eh, asetzen, olako erantzun batek. Begira, duela uh, urte zenbait, bigarren egoitzen kontrako neurriak aipatzen genituela adibidez, doni doni lehenu egitzuneko erriko kontseiluan. Michal Aliomarri hau zapezena gara jartan, Michal Aliomarri erraiten zigun, lehenik dogmatikoak ziste, demagogikoak ziste, eta gainera konstitu, uh, konsei edo delakoak uh, du, beti. Eta begira gertatu den. Neuri hori proposatu delarik 2008 malauean, azkenean pasatu da. Orduan, erran nahi du, deus ez dela sekulan ezinezkoa zuzena balin bada bilakatzen alda legezkoa. Konstituzioa paper bat da, paper hori idatzia da den bezala be, duela ez dakitzen baditurte, Berriz idazten alda beste manera batez egoerak agintzen balin badu. Eta egoerak gaur egun agintzen du. Ez bakarrik ipar euskal baizik eta, ipar, baizik eta estatu frantseseko hainbat tokitan. Hau da, momentua da, hori aurre egitea. Beste atera bide batera ipatzen duzu, mutazio eskubidean emendatzea, zer da hori? Pertsona batek nahi duelaik eh, etxe bat erosi, eta notarioaren bulegoan eh, delarik, pagatu behar dio txaltzaileari e, eh, ontasunaren presioa, eta badira mutazio, beraz, eh, jabetza e, aldaeraren tatsa. Eta tatsa hori importantia da, presioaren, ja, ontasunaren presioaren eguneko seia zazpia. Mila, milaka euro e, batzutan, e, presioaren arabera. Eta hor, proposatzen dugu, doblatua izaitia bere mutazio eskubide hori. Hor, bai, bi aldiz gogoetatu beharko litzateke, e, olako bigarren egoitza bat, batean, inbertitu aintzin.